الرحمن เตสุปัฏฐาปนาการะโหเตปฏิคันหาตุอัมมาตังกิภรตังกิตายาสุขายาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวันพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ตวะตาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุภะกิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังธัมมัง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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมมาสัมพุทธัสสะอันมยังพุทธาภิสุติงะโมะเสนโัสสะภะวะโตอะระหังสมมาสัมพุทโธ จาจารณธรรมอันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมตารกิสันดาเทวมโลนสานังพุทโตปัสสวาโย มังโลตังสเกวะกังสมาระกังสกรรมกังตาสมันตกรรมเองพระจังสเกวะมโนสังกยังอภิญญาตันทิการตวะกเวเทติ โยธรมัเดเปติอาทิกัลยาณังมัเจกัลยาณังมาริโยสานกัลยาณังสาตังปะปยัญชนเกวะปริปุณังปริสุตังพรหมจริยังปะตาเตติ ธรรมังะวันตังอภิปุจยามิธรรมังะวันตังติระกานมอนดมยังธรรมาปิตุติงปรมัตเตโยโสภวะคะตภะคะวะามโ สันเดติโกอัตตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญาตังเวทิตังโกวิโยหิสัมมาอังธัมมังิปุจยามิธัมมัมมังเทระกามม มยังมรตนติยาปันนมคาติยาเทวาสังเวชาปริเกตันนาปาทันจะปันนามาเสตุตโตกรุณามหันโตโยจันตุธรรมปริยาณโลจโน ยบัสสะภาภูปกิเลสะภาคะโตวันตาดิพุทธังอาหมากะเรนตังธรรมโมปะติโมวิยตังตัสสังตุนนโยมรังขปาตามะตะเพระพินนโก โลกุตโลโยจักตันตปิปันโนวันทามิธรรมังอัคมาทะเลนะตังสัมโพสุเอกาปยติเกตังตังยิโตโยเกตังตังโตสุปตานุโกตะโก โยลาปะอิโนอริโยสุเมเทโตวันตานิสังขังอามาจเรนทังอินเจวะเมกังดาวิโกยนายะตังวันตุตยังวันทยกาปิสังขตัง ปุนยังไม่ยายังมะมะกะปุกาตะวังมาโอนด มมจริยังจรามาทิกุนันเกตาสาเทวสมาปัมมาตังโนธรรมจริยังอิมาสเกวราชตุตาคันตาสอันตกิริยานะสังวัตตุติทางตุนโอ É, ดานันตุคุณ สธรรมานังญาเนโนปปริกสะตตังสะพพาสเวหิติตานิ วิโมจินตุอาเสสโตตถาญาณานุสาเรนาสาสนังกาตุมิ จะปางสาธุนางอัตสิทธาทังสุตันตังธนา the Vekaway, where the light is of ปัสสิโตเมตังมะมะเอโตหะมาสมิเอโตเม ปริณามธรรมังการลังโลตังสมนุภาสิตังเอตังมะมะเอโสอมาสเมเอโสเมอาตาติโนเอตังพันเตตัสมาติอเภทเวยังเกณฑิโรปังอเตตานาตตปาจปันนังอาจตัง

มิลเมโกอาตาติเอวเมตัญญาตาโพตัสสัมมาปัญญายาตาตาปัญเยเกติสังขาราอเตตานาตตปัจจปันนาอาจตาวาเยตาวา ธามาปัญญายธาตาปัญญาเกณฑ์เวนญาณังอเทตานาคตปัจจปันนังอาจาตังวาคเยตาวาโอราริกังวาสุขมังวาเยนังวาปเนตังวายันโดเรปันติเกวาตาพัง มเนโสอมาสมินเมโสอาคาติเอวเมตังยะถาปุตตะมาปัญญา ติเวนญาณัสเมพิเนเพนติเนเพนดังวิราชติวิราชวิโมจติวิโมตัสเมวิมมตเมติญาณังโหติเกนาจาติวติตังพรหมจริยังกตังกรณียา นวายากรณาสเมปัญญมาเนปัญจวัคิยานันเบโทนังอนุปาทายาอาสเวอิเจตา ปัญยุตยานางอิจันตัวอาสวัตพยังอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมณตังนมามิหังติตินโนโยวัตถุกมหาตินางโลกานมวนตมวติโสภูมีอติกันตัวตินางโอคังนมามิหังอิโยเท วมนุษสานังปิโยพระมานโมตมโมปิโยนาคาสุปันนานังปิอิมตริยังนมามิอังโสโสภาวิรตาจิตโตโยโสปมาโสสัเพวะเกียโสปาปาเตปมวลเอ็มโตโสปวันนังนมามิอังปาปจิตาเยนสัตธา มมาปะขมาเตนตาจินาพยิสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามีหังคาคามิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัตเอวกังขันจมานสิวังรัมมังขมยาธรรมังนมามีหังวาวานาย สมิโยตันหาวาจังพาสติอุตตมังวานนิพาปนันทายวายมันตังนมามิหัง สาสัตสัตตานางอัสสาสังเทติโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตคามิรมามิอังร่างระตัวนิพพานสัมปันเตระตัวโสสัตกมัวจเนรมาเตเตทสัตเตโยรนาจาคังนมามิอังอัง อันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเปปิปรัมยันังหังสมานามมหาวีระหันตปาปะนมามีหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัมมาเทเสสิปานินางสังสารลังสังวิกาเตติสสัมพุทธังนมามีหังมามาตาวปาสิโต สัตเตมนาตัดเตปมัตติโนมานิโตเตวสังเตอิมานนังนมามีหังสังสันจะยังมารมิงสัมมาสันจิตะวาสุขมัตตโนจลานางจยังตัตตวาสันตคามีนมามีหังพุทธพุทธิตวาจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหา จนะพุทธาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทังนมามีหังตัวตัวติราเกจะตัวเสตัวติโม ปานีนางตัวตาสว่างมหาวีรังตัวตะเกียละสังนมามีหังวิวิวิเยวะสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติตจิตตัวโยวิธิตังธรรมนมามีหังจาจาติธรรมมัวจราธรรมมัวจาติอันตัวปปาสิโนชาติเศษเทนะ พุทเทนชาติโมหะนมามิหังจาจยเตปุญญสัมปาเลจะเยหิสุกสัมปหังจะชันตังปาปกรรมานิจะชาเป็นตังนมามิหังละนมิตาเยนนิพพานังรักทิตังโลกสัมปะทางระจาโทสาธิเกระเสระหิตังตังนมามิหังนา นมิโตเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพปันาทันตัวสีหนาทังโยนาทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเตโรเกสัญจานาติอเนจตัวสัมมานิพานสัมปัตตัวปัมปัสันตินมามิหังปัมปัมคเตโพธิสัมปาเลปัส สตโหโสสเทวเกปัญญาญาณสมโหติปสันนตังตังนมามิหังโนโนเทตินิระยังพันตังโนจะปาปังอปารยิโนสมุอัติปัญญาญาโนนธรรมังนมามิหังสุสุนตโรวรรูเตนะสุตรโรธรรมภาสเนสุตุทัสสังติสา าเปติสุขสันตังนมามีหังกะคัจจันตัวตัวกิยังตัมมคัจจันตัวอมตังปะตังคตัวสัวสัตตมัวเจตังคตัญญาตังนมามีหังตัวตัวเตนตัววรธรรมเมนตัวสัทธาเนสิเววเรตัวสังอากาสิฉันตูนันตัวรจิตตังนมามีหั ังโลโลเพจะหาติสัมพุตัวโลเกษตรอคุณาตัลโลเพสัตเตจะหาเพติโลปสันนมามียังกากันตัวโยสัพปสัตตานังกัตตวะทุกขขยังจิโนกเถนตัวมัตุรังธรรมบังกถาสันหังนมามีหังวิวินยังโยปกาเสนติวิ ทางเศตวาตโยภเววิเศษสัญญาณสัมปันโนวิปัสสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปัทาเสนตัวทูรตังานังปกาเสติมิปานมาขมาทูสหานังนมา มิหังอางอันตามชาติจลาทีนังอากาสิกีปะพุทสโมอันเนปุสาเตนะอัสสาเสนตัมนมามิหังนุนุเทติราคติตานินุทาเตติปรังชนะนุนาอัตถังมนุษสานังนุสาสันตัมนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังต ัุติธรรมเทศนาตัณหายาวลันตานังตัณหาคาตังนมามิโรโรเสนเตเนวะโกเตติโรเสนเนวะนโกจติโรตานังตา ทีนังวลทสันตังนมามิหังปูปุนันตัง อัตตโนปาปังปุเรนตังทัสสปารมีปุญญาวันตัสสราชาะปุตตะปูตังนมามิหังริริปุราทิภูตาวริปิยาปฏิหันยติริตังตัมมังนกาเลทาริยวังสังนมามิหังสาสมา ปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวัสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจักนมามิหังมาเมาโมตัวสัพพิตานิทวิตวาปิสเทวปังตังโตอัมตังเขมังทันตินตริยังนมามิหังมาเมาสาเอนสัมพุทโธมหันตังญาณมาคม มิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุดทังนมามิหังสาสาลังเทติตสัตตานัง สาเนติอมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนมามิหังราธรรมตาริยสัตธรรมนัมมาเปติตตสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็นรณาอันตังนมามิหังติปิโยวรณิปาเนติเรฐานเนสสาวกัวติรังฐานังปะ ปาเสติทิตาธรรมังนมามิหังสัตตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพานปาปกังสมาหิตังสสาวกังสันตจิตตังนมามิหังฐานฐานังนิพพานสังภาตังฐานเนนาทิกตัวมุนิฐานเนสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเต ติตัวโยสัพสิพานเทวมนุษสปานินางเทตังธรรมวรังทานังเทวเศษตังนมามีหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะโมหังอนาสวังวันทิตังเทวปรมเมหิวรังพุทธังนมามีหังมาม ตาวิระเยนาปิมหันตาปารมิงอากามนุสเทวปัมเมหิไมตังธรรมมามิหังโยตุนาธรรมังปกาเสนโตนุทนัตายปาปนุนาทุกขา ธิปันนานางนุภาปิตังนามามีอังคาสาวกานางนุสาเสติสารตัมเมจปานินังสารตัมมามนุสานสาสิตัมตัมนามามีอัง ทันตัววรสัตธรรมินันทาเปติมหามุนินันทะหูเตหิเตเวหินันทมิยังธมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญาเนหิสัมปันนังพุทธังสัมมานรมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรมาตโนทัว ววิาวาปานินาปาปังโวจะเกลสังนมามีหางบาปยมาปนสัตตานังขยังหาเปตินายะพระเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามีหางบาคติตัวเยนสัตกรรมมัวคตัญญาเนนปานินาปันหานิยังวรธรรมมังันหาเป็นังนมา มิหังวาวาติตัวังฆัมมังวานโมขายาภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมิวานาหานังนมามิหังติตินโนโยสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปฏิทิตัวติเรนิพานสังขาเตติกายานังนมามิหัง नमो मे पुटते Thank you.

สิจยจยปะโกละโกละนิสัยนิรัยสัยสิละเวรุละละโกนรันสิจยจยปะวิละโกสิละเกณฑ์นาสิเกณฑ์

जय जय वरुण नमो पुण्यसुविनो जय जय सुखा सुखाति जय जय नमे लता सुदरिया जय जय गौरणी जानकी सदा जय जय मंगला

เโยเิจะปาจุนโมกุมารโยจะ

فقير من طوى أيام قالت جفاك من طوى فراعت يوم وليا وقوان بقرور كتاب عيسى تستكبر مطوع أيام قالت فجفاك من طوى فراعت يوم وليا وقوان بقرور كتاب

ปัจจุบันอาณาปัจจุบันโตสัมโพธิเดชนะทันตันมัง الذين